Book تو كاو девять девять ван дни недели дни недели ван цан понедельник понедельник วันอังคาร вторник, вторник, วันพุธ среда, среда, วันพฤหัสบดี четверг, четверг, วันศุกร์ пятница, пятница, วันเสาร์ суббота, суббота, วันอาทิตย์ воскресенье, воскресенье, สัปดาห์ อาทิตย์ неделя, неделя, ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ с понедельника по воскресенье, с понедельника по воскресенье. วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ Первый день – это понедельник. Первый день – это понедельник. วันที่สองคือวันอังคาร Второй день – это вторник. Второй день – это вторник. วันที่สามคือวันพุธ Третий день – это среда. Третий день – это среда. วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี Четвертый день – это четверг. Четвертый день – это четверг. วันที่ห้าคือวันศุกร์ Пятый день – это пятница. Пятый день – это пятница. วันที่หกคือวันเสาร์ Шестой день – это суббота. Шестой день – это суббота. วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Седьмой день – это воскресенье. Седьмой день – это воскресенье. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน Неделя состоит из семи дней. Неделя состоит из семи дней. เราทำงานเพียงห้าวัน мы работаем только пять дней. Мы работаем только пять дней.